Е сега, бидеќи започнавме и ќе прочуваме, ќе ги прочуваме сите теми споменати во оваа табела и понатаму, започнавме од најлево Лаодикејската порака во Откровение трета глава е таа што зборува за жешки млаки студени, односно првата тема што се наоѓа во оваа табела. Да отвориме уште еднаш да прочитаме целата лаодикејска порака, Откровение, трета глава. Од 14 стих па надолу. Откровение, трета глава, од 14 стих па надолу. И на ангелот на Лаодикејската црква напиши му, Ова го вели Амин, верниот и вистинскиот сведок, почетокот на Божито создание. Ги знам делата твој, ти не си ниту студен, ниту жежок. О, да беше студен или жежок. Така бидеќи си млак, а не жежок или студен, ќе те избулам од устата своја. Зашто велиш богат сум и се сбогатев и ништо не ми треба а не знаеш дека си беден и проколнат сиромав, слеп и гол. Те советувам да се купиш од мене злато низ оган пречистено, за да се сбогатиш, и бела облека за да се облечеш, и да не се гледа срамот на голотијата твоја, и со очна маст намачка ги очите твои за да гледаш. Оние што јас ги сакам, нив ги карам, и воспитувам. И така биди искрен и покај се. Ете стојам пред вратата и чукам. Ако некој го чуе гласот мој и ја отвори вратата, ќе влезам кај него и ќе вечерам со него и тој со мене. Повторно пристојност, не влегува со сила. На оној што победува, ќе му дозволам да седне со мене на мојот престол, како што и јас победив, и седнав со Отецот свој на неговиот престол. Кој има уво, нека чуе што им зборува духот на црквите. За денес рекав дека ќе зборуваме за лекот. Мината сабота се задржавме повеќе на диагнозата. Зошто верниците од последното време се опишени како млаки во денешното време, во денешниот момент пред значи пред почетокот на малите неволи, или оно што е наречено сегашност во оваа табела. Сека се задржиме малку на лекот, односно зборовите од 18-тиот стих, малку повеќе, но пред да преминеме таму, Значи, ова не е коментар на целиот текстот од Откровението, туку се раководиме само според табелата, значи, само за темата жешки млаки студени. Една работа што не ја споменав минатата сабота, би сакал сега да ја споменам. Зошто, што е тоа што од некогаш жежок, ревен, верник, исполнет со Божијата љубов. Го прави да стане млак. Или што треба да се случи со жешка вода за да стане млак? А што рече Господ, се секјавате, значи, тоа е процес на заладување. Процес на заладување. Од студен, ако станеш млак <laughs> или жежок, значи затоплување. Затоплување, да. Се секавате што рече Господ, што ќе се случи со љубовта во последното време? Значи, заладување. А зошто ќе олади? Откак, значи, бидеќи беззаконијата ќе се умножат, љубовта кај мнозина ќе залади. И еве зашто млаки. Значи, Безаконијето е фактор за заладување. Безаконије, таен греф или нерасчистен греф во нашиот живот е факторот што не прави, што не држи да бидеме млаки. Или не спречува да се вратиме на таа жешка позиција. Дори Господ повеќе сака да бидеме студени, Затоа што од студен полесно се станува жежок, отколку од млак. Зошто? Затоа што млакиот мисли дека е жежок. Односно, млакиот мисли дека не е толку страшна работата, подобар сум од другите, од студените, значи, тие што се надворили, тие што веќе не идат во црква или отпаднале порано и така натаму. И заради тоа не, не е толку страшна работата, Всушност, Лаодикејецот не вели така, туку вели богат сум, се сбогатив и ништо не ми треба. Тоа беше страшното. Меѓутоа, Христос го кажува спротивното. А не знаеш дека си беден, значи сиромов, проколнат, е повторно сиромов, слеп, и гол. Што ме помисли за човек кој што е сиромашен, да речеме, слеп, еве нека биде и слеп, да. гол, а да зборува на цел глас дека е богат. Оди по па улица, се фали дека е богат, се збогател, ништо не му треба. Што би помислил за таков човек? Дека е излегол од Бардовци. Или дека таму треба да се однесе. И дека дефинитивно нешто не е во ред со него. Вака изгледала Икеа. Во Божи очи и во очите на целото Божие царство, целата Вселена. Вака изгледаме ние. Повторно ке речем, не е тоа само адвентичката црква, Лаодикеја го значува христијанството, состојбата на Христовата црква во последното време. Но за жалтичка црква не е ништо подобро. И таа е типичен пример дури на исполнување на овие зборови. Е, сега да се здржиме на лекот, што Христос тука го советува. Го кажува спротивното. Само 18 стих. Те советувам. Интересен збор. Те советувам. Не вели ти наредувам. Или како што Елена Вајд напиша книга, закони, правила за живот и исхрана. Не напишала таква, туку совети за живот и исхрана. Те советувам да си купиш од мене злато, низ оган пречистено, за да се Че Ти си сиромов. Ти велиш богат сум се збогатив, ти си сиромов. Не знаеш дека се сиромов. Не знаеш дека се сиромов имаш во джебот или смрдливи лажни пари, кои што немаат никаква вредност, или немаш, ни тоа го немаш, имаш некакви фиктивни бројки во, <laughs> во банка, што можеш така фиктивно на интернет да видиш колку имаш, ама тоа не постои тоа, тоа нема никаква вредност тоа. може во една секунда да го снема. И затоа Господ те советува да ја купиш вистинската вредност. Злато низ оган пречистено. Што мисли на, на вистинско злато? Благороден метал? Иако се зборува дека денес се оди повторно на тоа, вракени на златото, како светски пари. Мнозине затоа купуваат злато, Меѓуто, тука е ово потребено фигуративно, во преносен смисол и означува нешто, што означува златото, за кое што Христос зборува. Бела облека за да се облечеш и да не се гледа срамот на голотијата твоја и со очна маст намачка ги очите твои за да гледаш. Би сакал да прочитам некои податоци во врска со древна Лаодикеја, Во стариот век Лаодикеја, како град, значи таа основана во третиот век пред Христа, од Антиох II, значи македонскиот владетел на Северното царство, во седиште во Сирија, која што и ден денес е многу актуелна. И како нов основа град го наполнил со еден куп сиријци и евреи, кои што ги преселил од Бабилонија, Вавилонија, Меѓутоа, градот добива значење дори во времето кога паѓа под римска власт и кога влегува во состав на римската провинција Азија, односно најзападниот дел на денешна Турција. И оно што е посебно важно, дека бил се развил како многу е, богат град, важен индустријски центар во тоа време, Во него се произведувала една посебна стаклена волна со црна боја, од која што се изработувале сите повредни и, така да речам, луксузни облеки во тоа време. И дури се извезувале во далечни земји тие производи. Освен тоа, Лаодикеја била позната во целиот источен свет по еден медицински производ, што таму, само таму се произведува. Што било тоа? <laughs> Знаете. Тоа била, овде се вели, така наречениот фригиски прав, Фригија е областа така каде што се наоѓа и Колоси и Лаодикеја, што не било ништо друго, туку очна маст. Много интересно. Уште во првиот век што имаме. Затоа Христос ги споменува овие работи. Ја споменува облеката, ја споменува очната маст. Само сака да каже, тоа што вие го имате, а што во очите на светот е на вистина вредно, тоа е гјубре во моји очи. Купете од мене вистинската маст, за да прогледате. Вистинското богатство, вистинската облека, онаа бела, не црната, која што тие ја произведувале. Видете еден куриозитет во врска со Лаодикеја. И ќе разбереме зашто е таа земена како символ за црквата од последното време. Како и колоси, кои што доживеале страшен земјотрес, во приближно исто време, и Лаодикеја доживува силен земјотрес во 60-та година од првиот век, кој што до темел, значи, ја разорува, И тоа се случува значи, и со Колоси, и со многу други градови во Фригија. Но, за разлика од сите други градови кои што пострадале во околината, и кои што примиле римска помош, замислите, од државната каса на римските императори, биле издвоени средства да се обнуват и повторно да се изградат овие градови, после тој земјотрес. Знаете како реагирале жителите на Лаодикеја? Тие ја одбиле римската помош и го изградиле повторно градот со нивните средства. Че значи, ние сме толку богати што ни царот не сакаме да ни помага <laughs> во, изгра... во реновирањето на градот. Много интересно. Има многу други интересни податоци, меѓутоа немаме време за нив. Ајде се познаваме со прашањето Што мисли Христос кога вели купи од мене злато, низ оган пречистено, за да се збогатиш? Да прочитаме некои други интересни текстови во врска со оваа тема. Те да отвориме прво во Исаија, 55 глава, и да го прочитаме првиот стих. Значи, Исаија 55 глава, првиот стих. Ова се познати зборови, ке се сетите на нив. Бог упатил покана во времето на Исаија, малку необична, која што гласи вака. Вие што жедувате, дојдете сите при водите. Дори и вие кои немате пари, дојдете, купувајте и јадете. Дојдете, купувајте вино и млеко без пари и без плакење. Е многу интересно. Зошто е во вториот стих? Зошто да трошите пари за она што не е леп изработката своја за она што не наситува. Послушајте ме внимателно и јадете што е добро, и душата ваша нека се слади со сочни јадења. Како тоа купувајте без пари и без плакење? Зашто па зашто се вели купувајте ако е така? Ако е без пари. Ние во денешно време тоа можеме да го разбереме. Денес имате еден куп, купување без пари. Например, како ќе купите нешто? Значи, без пари. Друг начин, кредит, на рати. Што се не постои <laughs> во оваа област? А, значи, нешто, пакете коста нешто. Вете, и оно што Господ го нуди, иако тој го, го нарекува тоа бесплатно, е нешто што ќе ве кошта. И, и тоа нешто што многу ќе ве кошта. Затоа вели купи. Ке објаснем малку повеќе зошто на Лаодикеја и вели купи. Зошто не вели дојди земи. Зашто купи? Зашто трговска трансакција? Да отвориме во Матеј 13 глава, овој пат во Новиот Завет. Перса го прочите стихота. Тринаеста глава, 44 стих. Убаво, баш ме радува кога следите и кога знаете каде ќе отидам. На 14 глава од Мате е познатата глава со параболите, еден клуб параболи се каже ни во оваа глава. Целата глава е исполнета со параболи. Што вели 44 стих? Царството небесно, вели Христос, прилега уште и на богатство сокриено во нива, кое го нашол човек и прикрил. Па од радост за него отишол и продал се што имал и ја купил таа нива. Што го коштало? Се што имал. Он богатството го нашол, ништо не го коштало. Он го нашол богатството. Ама нешто го коштало за да го поседува тоа богатство. Значи, не било нешто што можело да се однесе од таму, да го однесе дома. Веројатно, ке го видат други, или не се носело, било тешко, или ке го видат други, ке го ограбат и така натаму. Најсигурно било што? Да се купи нивата каде што го нашол. Земјата да стане моја, тоа ше богатството ќе биде моје. Продал се што имал и ја купил таа нива. Много интересно. Ајде, да стихови што вели. Царството небесно прилега и на трговец кој бара убави бисери. Па што најде едно зрно скапоцен бисер, оди и продава се што има и го купува. Повторно, се што има. Много интересно. Што се не кошта нас при на вестината, на Христа? послушноста кон Него, кон Неговиот закон. Од луката да поидеме по Неговиот пат. Што се не коштало? Ако ги прашаме луѓето што не знаат, што не знаеле од пред верните денови, знаеле што ќе речат? Па све. Све не коштало. Какви прилики имаше, какви шанси имаше во животот, каква перспектива имаше. Моја Боже да наредиме еден куп работи, што луѓето ги сметаат за вредни. Само да не почнеме да зборуваме <laughs> на таа тема. ја тоа сум го слушал за за многу луѓе сум го слушал ја тоа. Сум слушал како зборуваат други луѓе што станале верници, млади луѓе. Се откажале од многу работи. И заради Христа, сето тоа е вредно. Заради било што друго, тоа е навистина пропаст. Но заради Христа, тоа е вредно. Да се вратиме на Лаодикеја. Зошто Христос на Лаодикеја и вели купи од мене? Па нели Лаодикејецот е горделив, токму затоа што тој со свој пари сака да стекне било каква вредност. Тој не сака да прими помош, како што ја одбиле помошта на римскиот цар. Кога Христос му вели купи, нели, нели со тоа ќе ја подгрее гордоста на Лаодикејецот. Ако Лаодикејецот не го прими тоа злато што он му го нуди како дар, туку мора да го купи или треба да го купи, па нели Лаодикејецот со тоа ќе се задоволи својата гордост. Че јас го купив тоа, јас го заработив тоа. Тоа не е дар. Дали е тоа така или не е така? Не е така. Зошто не е така? Па еве прост пример. Колку чини едно јагне? Во било кое време да се постави ово прашање, сигурно чини многу повеќе од смоквени лисија. Со што ги заменил Господ смоквените лисија на Адам и Ева? Со кожа, а кожата дошла од смртта, животот на едно јагне. Замислите ваква трансакција. Некој купува цело јагне на пазар, е, ќе има повторно великденски јагниње ова пролет. Мегуто, замислите на пазар ги купува со смоквени лисија. И со бил какви лисија. Дали е тоа вредност? Не, тоа не е вредност. Значи, Лаудикејцот не може да се пофали дека го купил златото што Христос му го нуди. Затоа што Христос од него бара нешто што не е вредност во замена за тоа влато, злато. Но зашто сепак вели купи, а не земи? Затоа што ние мора да се откажеме од нешто. Колко и да е тоа безвредно, ние се држиме за тоа. Се држиме за нашата праведност. Смоквените лисија, нечистата извалканата облека или црната облека на лаодикејците. Се држиме за тоа. Господ вели купи затоа што од нешто треба да се откажеме нешто треба да дадеме, колко да е тоа безвредно, во споредба со она што тој го дава. Бела облека, тоа е веќе појасно, што би требало да биде. Најде да го идентификуваме златото малку повеќе. Што се е тука содржано во овие зборови? Злато, пречистено, низ оган. Исус рече, Божето царство прилега на такво нешто. Во друга прека, тој не мисли сега на златни улици таму. Мисли на нешто во срцето. Еве, Божето царство е среде вас. Вашата вера има голема вредност, како што читавме во библиските, во утринските стихови. Вистинската вера има голема вредност. На Ноја и неговото семејство им го спасла животот. На еден куп херој на верата им го спасла животот. Затвори е уста на лавови, вели апостол Павле. Урнаат зидини, ерихонски и секакви други. Вистинската вера не само спасува нешто што веќе го имате, туку ви дава нешто што никогаш не сте го имале. Сето тоа е споредено со златото. И е злато затоа што не пропаѓа. Додека сето оно што представува човечка вредност и за што денес се држат луѓето, е нешто што ќе пропадне. Нешто што апостол Јаков го нарекува вашето злато и сребро Аргиоса. Сите вие кои што стекнефте богатство во последните дни, а сето богатство стекнато во последните дни е стекнато со беззаконие. Стекнато е на начин како што е опишено, опишено во Откровение 18 глава. Ако останете верни на Бога, вашето богатство ќе биде одземено во последните Значи, да не се надеваме дека ќе си го имаме и богатството, и, и верата. Ако останеме верни, ние ќе бидеме прогонети. Значи, ќе ни биде одземено се, станови, куки, имот, фабрики, ќе ни биде одземено тоа. Кој ќе го, кој ќе го добие тоа што од нас ќе биде одземено? Знаете, во Втората светска војна сите ограбени диаманти, накид, било што од домовите на евреите, кои што завршија во концлогори, кој ги зел тие работи? Нацистите ги зеле. <laughs> Се разбира. Сета тоа злато, диаманти, накид. се тоа ќе заврши во други раце. Така ќе биде и последното време. Некој ќе ги земе вашите куки, некој ќе ги земе вашите станови тоа се тие што ќе се го стекнат тој имот во последните дни. И денеска се прават војни, се планираат нови војни, за да вампирите уште повеќе локаат крв, односно уште повеќе си го зголемат своето богатство. Вампирот Рокфелер има шест пати пресадено срце. Не знам тамо колку години има денес, дали има 90 веќе и нешто повеќе он мисли дека со парите што ги има, може би вечно ќе живе. Секојаш ќе пресадува срцинја, бубрези, црни дробови, може би, и така натаму. Луѓе што го дрмаат светот, што командуваат со светот, што да се прави, како да се прави. Се држат и тие за лажна вредност, за нешто што пропаѓа. А Господ ви нуди вечна младост. Оно што тој самиот е. Колку години има Господ денес? 2020. Знаете како изгледа? Како момче од 30 години. Сакате да видите така? Што е побитно? спасението, душата наша или било што друго на овој свет. На многу места во Новиот Завет Господ повторува дека побитно е првото и дека ништо друго не е битно. Нека му е фала и слава вечно. Амин.